te encanta. May, dile que conmigo cada vez que tú te vas no eres santa. Cuéntale en quién estás pensando cada vez que tú te levantas. Ese soy yo. Desde el momento en que yo te conocí, yo supe que tú eras para mí. Por eso yo no perdí tiempo y tú sabes que yo me puse para ti. Él no puede abogar porque siempre está afuera y nunca está aquí. Bebé. Dile ya. dile a tu marido que por la noche tú te escapas conmigo. Que te jalo por el pelo, te beso y te hablo al oído. Él no se imagina quién es el que está contigo. Ese soy yo. Me llama en la noche y me dice que el novio no la hace venir como es. Que le gusta mi leche caliente, que le den cuatro y placer no siente. Me pide que le haga los y que le falta y el cabrón novio no lo ve. Fuma conmigo y se arrebata, si la dejo el filizo la mata. Me pide que le eche un polvo, siempre le echo tres. Nunca se queja, le doy como es. La ñapa se le echa en el cuarto y pide subir la nota con botella y Es una descarada y no le importa nada. Cuando ella está sola me llama pa' que siempre se repite. Apaga la luz, que es la actitud. Mientras yo te beso, él te llama y tú. Modo de avión el celular, que conmigo tenga el nude Yo voy a aprenderte con Empiezo quitando tu ropa, hacer las poses bien locas. Tito, si supiera que cuando lo hacemos yo siempre me vengo en tu boca. Solo brilla la cherry, con cranberry. ella le encanta Tevi y la tengo juquea con la coja de blueberry. Dime mi amor que lo que si rompemos la suite del hotel. La manera en que gritan mi nombre sé que te lo hago mejor que él. Ya no soy yo si la pelco contigo yo me vengo adentro. Si seguimos con este juqueo al carajo ese tipo ya yo lo presiento. A tu marido, que por la noche tú te escapas conmigo por pelo te beso y te hablo al oído. te gusta. Él no se imagina quién es el que está contigo. Ese soy yo, May, dile a tu marido. Que por la noche te escapas conmigo. Que te jalo por pelo, te beso y te hablo al oído. Él no se imagina quién es el que está contigo. Este él no sabe un carajo cuando él se va por la noche yo te lo encajo. Yo voy en carros diferentes cada vez que bajo. Somos arena y playa. Hoy te voy a buscar y yo te lo voy a meter cuando él se vaya. Siempre estoy en valla. Te voy a viajar conmigo pa' Maya. Baby, qué rico tenerte encima de mí. Yo mismo me voy a venir. Me vengo en tu boca Es una descarada, no le importa nada cuando la agarre por el pelo. Y es rico que lo hacemos. es una descarada, no le importa nada cuando la agarre por el pelo. Y es rico que lo hacemos sucedió, pero hubo algo en ti que me juqueó. hasta el spot, después que bebimos, quemamos y chingamos, pero él ni cuenta se dio. Dile, que fue lo más que te corrió, baby, cuéntale que fue el mejor que te dio. Lo de nosotros es un trato, que juntos hicimos y nunca se rompió, baby. Te voy a hablar claro, maniga, yo tuve que hacerlo y no pude decir que no. Tengo una herramienta bala con tu nombre si vuelva a llamar al teléfono. Se puso en cuatro en la cama y Miki no la perdonó. Mi no la tiene ya lo hizo un cabrón y es que se lo ganó. Cada vez que te maltrata, baby conmigo te escapa. Bloquearle todas las llamadas. Esta noche amanece en mi cama. Te busco tan pronto se vaya. Hoy nos quedamos en el haya. Pendiente a la de blanca. Esta noche brinca hasta mañana, bebé. Me quita la reto, la Jessie, deseate en la cama. Siempre hacemos un disparate. Te gusta que en cuatro por pelo te jale. Te lo meto pa' que este bicho te mate, bebé. <laughs> Grita, grita, que no vas a ver. Grita, grita hasta el amanecer. Y dile a tu marido, siempre chingando te vienes conmigo. Te muerdo en la neck y la teta cuando estás conmigo. Él no se imagina que te chicho es. Eh, eh, soy el que cuando te metes te saca gemido. Y según lo que ha concurrido es que no me atrevía siendo un atrevido. Las noches tienen sentido, conmigo ha sentido. Lo que con él no ha sentido, aparte de que vive asustado y escondido. Es un pelavich que yo a ti te chish Que te guste el sabor de mi wish Baby, dile a tu ma Que conmigo es que tú te más Que te vuelo toda la pluma Que conmigo te escapo y El hoy Dile que mi número lo marca tanto que ya te lo sabes de memoria. Que en todos los moteles y hasta dentro de los carros tenemos más de mil historias. Mis regalos son todos de victoria. Que te cito y te llevo a la gloria. Nada más de bajarte el panticito, ya tú estás moja, hecho una demonia. Te trepas como si nada, muchacha, que habilidad. Mientras más duro te castigo, los ojos se te van para atrás. Conmigo no es timida, nos matamos en la intimidad. Yo conozco tu punto más de sensibilidad. Ay, dile a tu marido que por la noche tú te escapas conmigo. Que te jalo por el pelo, te beso y te habla al oído. Él no se imagina que estás conmigo. Ay dile a tu marido que por la noche te escapas conmigo. Que te jalo por el pelo, te beso y te hablo al oído. Yeah. Él no se imagina quién es el que está contigo. Ese soy yo. DM. DM. Rea Myers. Melody M. Clario. Nuevecita. Te habla la Young. Me dicen yo el All Star, baby. El flavor. El educando la competencia. <laughs> Aladino, Joel, AB Music. Dímelo, Broco, Crony Maica, Alex Killer. <laughs> Dile, que te anda con el guaso. <laughs> Oye, nosotros somos los chamaquitos más adelantados de esta generación, oíste.